بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Biz Resul Ekrem, kabrimiz makka haram herem, beyat jihad cihat Rabbimiz qil sobit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Anlatışı bölümünden anlatışımızı başlayımız. Rabbimiz qadam imonimiz Resul Ekrem Rabbimizdir Mekke'en peygamber bu cihat üçün Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz Resul Ekrem Rabbimizdir Mekke'en peygamber bu cihat üçün Rabbimiz qil sobit qadam Uluğ Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'inib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz Kıtılmakka imkan verdin Ulug Rabbim sana hemde Şırlar bilen makan verdin Sadık iman erkeklerge Kıtılmakka imkan verdin Girelişi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى السلام عليكم أعزائي قرنداشlar ve hemşireler Assalamu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz. Bu qatimliq radio anglitishimizni Mujohid Musab va Mujahid Abdul Karimning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1435-yili Jumadiyal o'g'laning 18-chi kuni payshanba, ya'ni milodiya 2014-yili 3-oyning 20-kuni. Tövende Cumadiyel Uğlan'ın 11. günüden Cumadiyel Uğlan'ın 18. kunigacha bo'lgan olan anlatışımızı huzurunla sunumuz. Sizlarga bu haftalik anlatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tuvandikicha. Anlatishimizning sirat qismida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. Rasululloh ularni agashtirib Madina tarafga qarab ulgurladi. bani amri ibn avf mahallasiga kelganda juma namozining vaqti bo'ldi shuning bilan rasululloh ular bilan hozirgi batni vodiy degan joydagi masjidning o'rnida juma namozini o'qidi ular yuzdak odam edi Ağlatışımızın İslami davet kısmında Mücahit qarindishimiz Imronning Sharqi Turkistonda elib berilgan jihodiy amaliyotlar to'g'risida qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz. Alloh taolaning ular umid qilmaydigan narsalarni umid qilib turadi. Bu yerda Alloh taolo buni e, nakiri keltirdi. Sizlar Alloh taolaning ular umid qilmaydigan narsalarni umid qilsizlar. Bu ko'p ma'noni o'ziga kiradi. Biz Alloh taoladan Allohning roziligini umid qilamiz, jannatini umid qilamiz. Dunyoda Alloh taolaning bizga g'alaba nusrat berishini ato qilamiz. Biz dunyoda Alloh taolaning shariatini tiklab, izzat bilen, əzizlik bilen yaşayın üstünüzdə inşallah. Bu yolda ketken kardeşlerimiz şehit kılınması ana Allah Teala degen yokşar. Ular sizler gibi bir musibetler etken olsa kafirler hem yetirdi. İslami şehir kısmında Şam diyarındaki cemaatimiz azalardan bolgan bir kardeşimizin şehitler namlıq nəşirisini huzurluğa sunumuz. Aydın peskar lazım tutup gençlerini inşallah kırılır idi namazında Kur'an'da. Hicret xatirləri və sərgüzəştlər sahibsində qarindişimiz Abdulqahharın sərgüzəştisinin axırını huzurlarınızğa sunumuz. Hacir qarindişlərimizə deydiğin yürək sözüm, e, nəsihitim, vəsiyitim inşallah haq ustida bo'layli allohdan qo'rqayli o'zimizni ko'proq isloh qilayli <clears throat> hozirgidek bu fitna avj olgan shundoq kunlarda ba'zan bir masalalarga yeniklik bilan hukm chiqarib qo'yib oqida pushaymon oldigan qoch topolmay qoladigan bundoq kunga qilishdan qattiq ehtiyot qilsin sog'lomlik sahifamizda payg'ambar tibobitin o'zindilarni huzuringlarga sunamiz mundoq deydi سۈتلۈك تۈگىنىڭ سۈتى جىگەر ئاغرىقى ۋە بۇزۇلغان مىزاجغا ناھايىتى پايدىلىق. ئىسرائىلى مۇنداق دەيدۇ. سۈتلۈك تۈگىنىڭ سۈتى سىڭىشلىك, ko'p qismi suv, ازراق qismi ئوزۇقلۇق. Шуңа уның артык хилатларны сылыклаш, корсакны буштуш, тосалыкларны әйтиш алаһитлеге бар. Авазлык мақала сәхифәсендә Абу Кудама ва Муҗахида Ana намлык мақаланы хозурыңларга сунабыз. Bu Абу Кудамига өзенең күргән төшенең раст tushida ko'ringan ho'rning bosh ustida uning ruhining chiqishini kutib turganligini aytdi hamda abu qudomadan onasining vasiyatini o'rinlaganligini bildirish uchun uning qonga bo'yalgan kiyimini yetkazib berishni talab qildi Ondan u shahodatni aytib ruhini allohga shahodat bilan topshirdi shahidlar izlari sahifasida yaqinda shahid bo'lgan qarindoshimiz abibulla rahimahullohning shahid bo'lish oldidagi jang amaliyati jarayoni va qarindoshimizning burun qilgan nasihati anglatiladi shu vatanimiz turkiston necha yildan beri tajovuzchilarning zulmida hatto ollohni inkor qilayotgan dahriylarning allohning vujudini zotini inkor qilayotgan dahriylar shunaqa zulm qilayotgan vaqtda qarindoshlarimiz shuni deydigini qurol ololaydigini qurol olsin hijrat qilish qadrog'ini hijrat qilsin bombiz pichoq olasi pichoq olsin palta olsin palta olsin allohning dushmanlari qarshi la ilaha illalloh tavhid kalimasini yuqori ko'tarish uchun شو وطن السلام حكيمت حسين شو نيت بل و رايون خبرلری aziz radio anglag'uch qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله quba kentida shodliq Besatning 14-yili, ya'ni Hijriyining 1-yili Rabiul avval ayining 8-kuni, milodiya 622-yili sentabrning 23-kuni dushanba Rasululloh Quba kentiga yetib keldi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu mundaq degan: Madinadagi musulmonlar Rasulullohning Makkadan qochib ketganligini anglagan edi. Şoğa ular hər gün ətigən Mədinənin sırtidəki Hərrə degen saylıqqa çıxıb Rasulullahın kelişini kütətdi. Hətta gün qızıb sahildə turuş mümkün olmaganda ondan qayıtıb girişətdi. Ular bugünmü xeyli uzaq saqlagandan keyin bir küzü keynədə qayıtıb girişdi. Ular qayıtıb öylərə tarqalgandan keyin Yahudilərdən bir kişi özünün bir işi bilan ularning qal'alardan bir qal'a üstiga chiqqan ekan. u rasululloh va uning hamrohlarining kan ketgan soyda oppoq kiyimlik bir ko'rinib bir ko'rinmay kelayotganligini ko'ribdi shuning bilan hilqi yahudiy o'zini tutib ololmay ey arablar jamoasi sizlar intizor bo'layotgan mo'tivaringlar ana deb to'libatdi buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'ilib qurol yaroqlarni ilib rasulullohni qarshi olish uchun otlandi ibn qayyum mundoq deydi xoşallıq sadası və təkbir avazı Bəni Əmri ibn Əvf məhəlləsidə yanrıdı. Müslümanlar Rasulullah'ın sağ salamet yetib gəlgənligiga xushal bo'lib takbir aytatdi. Kishilar taraf-tarafdan uning bilan ko'rishish uchun kelmoqda edi. Ular Rasulullah bilan ko'rishib, Rasulullahga qizg'in salom beradi va uningga payg'ambarlik ehtiromini bildiradi. Ular atrofni o'rib olib, to'p-to'p bo'lib mengshatdi. Tamkinlik uningga to'limi yarashgan edi. va Allohning haqiqatan Alloh uning madadkoridir. mo uning madadkoridir. Ulardan boshqa mo uning yo'lanchikidir. Qur'on Karim sura Tahrim 4-oyat degan oyati nozil bo'lmoqda edi. Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhu yana mundaq degan: Ular Rasulullohning oldiga chiqishdi. Rasululloh ular bilan o'ng tarafga burilib Bani Amri ibn Avf mahallasiga berib tushdi. Bu kun Rabiul avval ayning dushanba kuni edi. Abu Bakri o'ri turib kishilarni qabul qilyotdi. Rasululloh uning yonida jim o'ltirardi. Shunga Rasulullohni qarshi olish uchun chiqqan ansorlardan burun uni ko'rmaganlar Ulul Abu Bakrining oldiga kelib salom berishga boshladi. Bir chog'da Rasululloh o'tirgan yerga oftob tushib qolibdi. Abu Bakri ustidagi ridosini selib, uningga soyibon qilib soyiditib turdi. Shu on kishilar Rasulullohni tunib olishdi. Bütün Medine ahalisi qızğın kayfiyatka çömdi. Çoğun kiçik hammasi rasulullohni kütüb olish uchun chiqqan edi. Bu kun Madina tarixida mislsiz shodlikqa to'lgan bir kun bo'ldi. Yahudilarmi Habquq degan payg'ambarning haqiqatan Allohning rahmati taymon tarafidan kelgan va Quddus Faran tog'laridan keladi degan bishoratlarning rostligini o'z ko'zi bilan ko'rib olishdi. Rasululloh Quboda Kulsum ibn Hadam degan kishining uyiga tushdi. ibn haysamaning uyiga tushdi deguchilarmi bor ali ibn abu tolib rasulullohdan ayrilib makkada uch kun turib kishilarning rasulullohdagi olg'u bargullarni o'z joyiga qaror topqizib, piyoda yo'lga chiqdi oxiri rasulullohning kaynidan yetib quboda kulsum ibn hadamning uyida uchrashdi rasululloh quboda dushanba sayshanba chorshanba va payshanba to'rt kun turdi va bu jarayonda Quba masjidini ta'sis qilib, uningda namoz o'qidi. Shuning bilan bu masjid Beisat, ya'ni Rasululloh payg'ambar bo'lgandan keyin taqvodorlik asosida bino qilingan tunji masjid bo'lib qoldi. 5-chi kuni, ya'ni juma kuni bo'lib edi, Rasululloh Allohning amri bilan tugisiga mindi va tugisini Bani Najjar, ya'ni Rasulullohning ona taraf tog'illari mahallasi tarafga haydidi. Rasulullah ularını çağırış üçün adam əvətgən idi. Şuna ular qılıçlarını esib, nəzillərini götürüb, hörmət qaravulları sübtüdə Rasulullah'ın aldığı gəldi. Rasulullah ularını əgəşdirib, Mədinə tərəfə qarab ülgürlədi. Bəni Əmri İbni Əvf məhəllisigə gəlgəndə cümə namazının vaxtı boldu. Şunun bilan Rasulullah ular bilan hozirgi Batni vodi degan joydagi masjidning o'rnida juma namozini o'qidi. Ular 100 dak odam edi. rasulullohning madinaga kirishi juma namozidan keyin rasululloh madinaga kirdi shu kundan e'tiboran yasrab deb atiladigan bu qadimi shahar madinatun nabaviya ya'ni payg'ambar shahri deb ataldi tuanda buni qisqartib madina ya'ni shahar deb ataymiz rasululloh madinaga qadam tashrif qilgan bu kun tarixiy ahamiyatga ega cho'ng kichik shod xuromliqqa cho'mgan bir kun bo'ldi uylar, o'yli aromlar, kuchko'ylar va rasti do'qmishlar qizg'in madhiya shuarlari va tabrik, olqish sadolari bilan zilzilaga keldi. Ansarlarning qizlari shodlik va xushallik tantanasiga mos keltirib usul o'ynab, tuvandagi misralarni o'qiydi. Rasululloh to'lin oydek chechib nur chiqib keldi saniyatul vidodin. Xudoga shukr qilmoq bizga lozim, biror odam qo'l uzmasla duodin. musulmonlarga maqbul ushbu dinni rasululloh elib keldi allohdan asarlarning hammasi garchi uy oromlari ozoda davlatman zardor kishilar bo'lmasmi lekin ularning har qandig'i rasulullohni o'z uyiga tushirishning ko'yida edi shunga rasululloh har bir ko'cha har bir qo'roning oldidan o'tsa tugisining chulbirini tutib olib ashbash xolti xurjun qurol yaroq asbob saramjonlarni tortib bo'ladi bu chog'da rasululloh ularga tugini o'z ixtiyoriga qo'yivitinglar u allohning amri bilan mong'uchidir deydi shuning bilan tuga ixtiyoriy holda mong'ili turdi hatto bir chog'da hozirgi payg'ambar masjidining o'rniga yetib kelibdi tuga toqqida to'xtab cho'kib yotdi rasululloh tehi tugisidan tushkuchi bo'lmagan edi tuga yana qo'zg'olib ozroq mengib to'xtadi Ondan ikki yeniga bir qarab o'tib, kayniga burilib kelib, dastlabki o'rniga chiqib yotdi. Shuning bilan Rasululloh tugidan tushdi. Bu joy Rasulullohning tog'illari Bani Najjar jamoatining tavalliki bo'lib, tugining bu yerga kelib to'xtishi Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'lgan edi. Rasululloh boshla o'z tog'illarining kegi tushib, bu orqali ularni hurmatligisi bor edi. Bu chaqda hamma odam Rasulullohni biznikiga boraylik biznikiga boraylik deb oilasiga taklif qilish bilan qoldi oradan abu ayub ansoriy burun rasulullohning yuk taqillarini ilib uyga akirib bo'ldi shunga rasululloh odam o'zining yuk taqillari bilan billa bo'ladi dedi va asad ibn zurora kelib rasulullohning tugisining chulvirini tutqunicha uyga yetilab ketdi shuning bilan tuga uning kiri turdi imom buxoriy anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom urug' tuqqanlardan qaysining uyi yaqinroq deb so'ragan edi abu ayub mening uyim yaqinroq ey rasululloh mana bu oldimizdagi bizning uy ovi ko'ringani bizning darvoza dedi bu chog'da rasululloh undoq bo'lsa san berib bizga orom oladigan joy tayyorlag'in debidi abu ayub amsa allohning barkiti bilan o'rninglardan turinglar deb ularni uyga boshlab ketdi bir qancha kundan keyin rasulullohning ayoli savda qizlaridan Fatima, ummu kulsum beqib o'g'li usama ibn zayd va ummu aymanlar madinaga yetib keldi ular bilan birga abdulloh ibn abu Bakr otasining bola chaqillarini birga olib kelgan edi ularning ichida Oyisha ham bor edi rasulullohning yana bir qizi zaynab eri abul Asning yanada qilib qoldi u bu qatim hijrat qilolmadi badr urushidan keyin oldin hijrat qilib chiqdi oysha roziyallohu anha mundoq degan rasululloh va uning sahobalari madinaga kelgandan keyin bitob va badholliq kesliga giribdor bo'lib qoldi shu qatorda abu bakri va bilollarmi bu kasalga giribdor bo'ldi bir kuni man ularning yoniga kirib ota o'zing qandoqroq ey bilol sening ahvoling shu deb so'radim abu Bakrga tap kesilayotsa munu misralarni aytadi hamma odam o'z uyida shirin yotar biroq o'lim qosh kirpikda uni marar Bilalning dard alimi bir oz pasaysa, yangroq ovozi bilan mundoq she'rlarni o'qiydi. Oyo naqsham bilan yayrab qonarman mu bayavanda. Yenimda mungdushim izhir jalili ham hayotimda. Kilurman mu haman bir kun najinnasu bulaqig'a. ko'ringaymu oyon ko'zga shomi tapil hayotim yo mamotimda izhir makkada o'sadigan bir xil xushburoqliq o'simlik jalili makkadagi yerlik gullik daraxt majinna makkadagi suv manbasining nomi shama va tabil bo'lsa yarjoy nomlari shuning bilan men rasulullohning qishig'i kelib ahvolni devidim rasululloh ey alloh biz makkani yaxshi ko'rgunimizdek madinani yaxshi ko'rsatgin yoki uningdanmi bakrak yaxshi ko'rsatgin madinani kasalliklardan xoli qilg'in madinaning o'lchan tarozilariga barkat bergin va uningdan tab kasalligini juhfiga yutqivatgin deb duo qildi hurmatli o'qirman mana o'sha yergacha rasulullohning hayotining bir qismi oyoqlashdi va islom davlatining makka davri asosiy jihatdan oyoqlashdi rasulullohning madinadagi hayoti Rasulullohning Madinadagi hayotini tovanlikida 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi, Madinada parakandachilik va qalaymaqon fitna fasodlar yamrab, ichki jihatda har xil qalaymaqonchiliklar yuz bergan, tashqi jihatda dushman kuchlar Madinaga tajovuz qilib kelib, musulmonlarning hayoti va mol-mulki og'ir xavf ostida qolgan o'tkinchi davr bosqichi. Bu ansiz bosqich hijriyning 6. yili zulqada ayida Hudaybiya şartnamesining imzolanishi bilan oyoqlashdi. ikkinchi Buddistlar bilan tinchlik kelishimi o'rnatish bosqichi. Bu bosqich hijriyning 8. yili Ramazon ayida Makka ishg'ol qilinish bilan oxirlashdi. ham bu davr har qaysi al-podshohlarni islomga da'vat qilish bosqichi bo'lib hisoblanadi. uchinchi Jimi xaloiqlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirish bosqichi. bu har qaysi qabila aymoqlar va qavm jamoatlarning madinaga al bo'lib elchi avatish to'lqini yuqori pallaga ko'tarilgan bosqich Bu bosqich Hijrining 11 yili Rabiul Avval oyida Rasululloh vafot topganga qadar davomlashdi. ألوانا فلم يخلع ولم يخلع ولم يركع وما الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق Aziz radio anlıqçı qərindaşlar, diqqətinizlər qərindaşımız İmranның dəvətidə bolsun.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 imkoniyati oz bo'lgan taqdirda ham shu alloh taolo ularga buyurgan ustidagi cihat iborat bo'lgan bu periz ibodatini ado qilish yo'lida nurg'unlagan qarindoshlarimiz shahodatni imitiga erishdi bu qarindoshlarimizga alloh taolodan o'ziniki oliy jannatlaridan oran berishini so'raymiz va shuningdek shu shahid bo'lgan qarindoshlarimizniki ota ona do'st birodarlarninki ularga yetgan musibatga sabr qilishlarini hamda ishini shundoq bir shahidlarninki chiqqanligidan bir faxrlanib o'zidan bir alloh taolodan bir mamnun bo'lgan alloh taoloninki roziligini umid qilgan holatda yashashini umid qilamiz mana turkistonda bo'lsa mayli qashqar marolishi jihodi bo'lsin meyli luktunca yüz bergen cihat bolsun, meyli onun başka cihatlar bolsun, mana bulanın hemmesi siz bizlerinki bir galbi nusretimizinki başlanışının namayesi inşallah. Mana bu qarindoshlarimiz qo'lida imkoniyat az bo'lgan bo'lsa ham, ularning qo'lida ilg'ar tiki bir qurollar bo'lmagan bo'lsa ham, oddiy qurollar bilan cihat qilishga muvaffaq oldu. Mana bu qarindoshlarimizninki qo'lidagi oddiy qurollar bilan pichoq pichoqliq narsalar bilan bu kofirlarga hujum qilib, ustidagi jihad ibodatini qilganligi hargiz bularninki o'zini bir halokatga tashlaganligi yoki ishlarni bir o'ylamasdan qilganligi yoki bir oddiy ishlarni oddiy o'ylab qilganligi emas mana bu qarindoshlarimiz inshaalloh haqiqiy alloh taologa tavakkul qilgan o'zida bor imkonni sarf qilib qolgan yordamni alloh taoloni kutib o'tirib chiqqan qarindoshlarimiz inshaalloh bugungi kunda sizlar biz e, kofirlar bo'lgan bilan bo'lgan bugungi kunning jihodida ilg'at e, tik bilan jihod qilib ilg'or usullar bilan jihad qilib shundoq bir odatlanib ketgan bo'lg'achqa sizni bizlarni zehnimizga kelishi mumkinki bu pichoqlar bilan qilichlar bilan qilgan bir jihodiy amaliyotlar bir oddiy ishdek tuyulib qolishi mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu jihatni shu qilichlar bilan qilgan shu nayzalar bilan qilgan ularning davrida hozirgidek ilg'or qurollar yo'q edi nayza qilich shu yacha qatorli qurollar bilan qilgan edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuning orqali ham shu kofirlarga qarshi turgan edi Unda desak siz deyishingiz mumkin. U vaqtda musulmonlarning qo'lida ham shunday qurol bo'lgan bo'lsa, kofirning qo'lida ham shunday qurol bo'lgan deb. Alloh subhanahu va taolo bizni taqdimiz yetmaydigan ishlarga buyrug'ini yo'q. Agar bizning qo'limizda shunday mesela bizim kolumuz masalan bizning qo'limizga o'xshab, bizning imkoniyatimiz bor inshaalloh bu yerda. ilg'or qurollarni ishlatishga bizning imkoniyatimiz bor shundoq imkoniyati bor turib inundiki buni ishlatmay inundiki shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagidek shundoq qilishlar bilan necda bilan jihod qilamiz deb shundoq deb o'tirib chiqqan bo'lsa endi biz bular yaxshi qilmadi desak mumkin to'g'ri bo'lar edi endi bugungi kunda shu qarindoshlarimizniki qo'lida bor imkoniyatning hammasi shu qurol yasash imkoniyati yo'q setib ilish imkoniyati yo'q faqat ular inshaalloh biz o'ylaymizki shu qarindoshlarimiz o'zida bor qobiliyatning hammani sarf qilgan o'zida bor qobiliyatning hammani sarf qilib turib shu alloh taoloning dinining mazhir bo'lganligiga chidamay alloh taoloning shu jihad qilinglar degan buyrug'ini kechiktirib qoldik bek kechikib ketdi biz mana shu buyruqni bir amal qilmay turib ketib qolsak allohni oldida qandoq hisob beramiz degan ma'nosini o'ylab bu qarindoshlarimiz toqati yetgan miqdorda qurollanib chiqib bu kofir qarshi jihad qilgan inshaalloh bu qarindoshlarimizniki qilgan har bir jihodi inshaalloh afzal jihodlarning qatorida inshaalloh biz gumon qilamizki inshaalloh bu qarindoshlar vassabiquna sabiqun ulaykal muqarrabun qatorini inshaalloh bular yaxshiliklarga tunjilib katnaşkan, yakşılıklarını evvel kılıvakan kişilerin katarıdır. İnşallah biz bulanı Allah Teala mukarrab bulan bendilerinin katarıdır deb o'ylaymiz. Biz bu qarindoshlarimizningki qilgan bu işimiz bu işlerden bir namuna ulgu olishimiz kerak. Bu qarindoshlar bizga ulgu bo'lishi gerek. Biz bu bir necha qitimliq emniyetlerde amaliyotlar buldu. Biz bunu bir tashlab qo'ymasdan, balki biz bunu davomlashtirishimiz gerek. alloh taolo aytadiki ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون sizlar kofirlarni qo'g'lashda kofirlarni o'ltirishda hargiz suslik qilmanglar dedi ojizlik qilmanglar agar sizlarga shu kofirlarni o'ltirish jarayonida musibatlar yetgan bo'lsa ig'irchiliklar yetgan bo'lsa ularga ham shunday yetib turibdi agar sizlarga shunday kofirlar bilan jihad qilish jarayonida sizlarga musibatlar shahidliklar yetgan bo'lsa ular ularga ham o'lim yetib turibdi ular ham o'lib turibdi ular ham jarohatlanib turibdi ular ham iqtisodlarini shu botil yo'llarga sarf qilib turibdi lekin o'xshamaydigan farq shuki sizlar alloh taoloni ular umid qilmaydigan narsalarni umid qilib turibsizlar dedi ularning umid qiladigan narsa faqat hayoti dunyo hayot dunyoning maishiti sizlar bo'lsanglar sizlar alloh taolodan ular umid qilmaydigan narsalarni umid qilib turasizlar dedi bu yerda alloh taolo buni e, nakiri keltirdi sizlar alloh taolodan ular umid qilmaydigan narsalarni umid qilasiz deb bu ko'p ma'noni o'z ichiga kiradi biz alloh taolodan allohning roziligini umid qilamiz jannatini umid qilamiz dunyoda alloh taoloni bizga g'albi nusrat berishini ato qilamiz biz dunyoda alloh taoloni shariatini tiklab izzat bilan azizlik bilan yashashni umid qilamiz inshaalloh bu yo'lda ketgan qarindoshlarimiz shahid qilingan bo'lsa mana alloh taolo deganga o'xshash ular sizlarga bir musibatlar yetken bo'lsa kofirlarga ham yetdi dedi biz bizga yetken bu musibatni inshaalloh hargiz so'z chiqmasligimiz kerak musibat yetgan bo'lsa biz uchun bu ziyon emas bu bizga yetken bu alloh yo'liga yetken bu şehitlik inşallah biz uchun bu sharaf bu inşallah. shuning uchun biz bu cihat jihod her hargiz e, suslashib qolmasligimiz kerak Demek turkistondagi bu qarindoshlarimizning qilgan bu emniyetleri mayli pişak olan qilgan olsun. Meyli onun çoğunak bir kurallar bilen kalmasın, meyli partlatış idareler bilen kalmasın, bu kılgan cihadi emniyetleri şeriyetki uygun cihat inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şundak bıçaklar bilen, yani e, kılıçlar bilen, şu neyziler bilen kılgan idi. Terindaşlarımız hem elhamdülillah taqt şunun yetip diken şunun ondan kıp duruptu. Allah bulardan razı olsun. Biz bu bulardan ülgelişimiz gerek. Şunun bilan birga biz bu lağa bularga tavsiya qiladiganimiz ki bu yo'lda hiç neresine ayımsın? Bu cihat yolu da hiç nersini ayımasın. Allah Teala bizni bu yolda cinimiz bilen, minimiz bilen cihat kılışkı buyurdu. Nurgulluğun oranda bizni pul mal sarıp kılışkı buyurdu. Biz bu cihat kılışta her göz bizniki iktidadımızı ayıp, ayımasıkımız gerek. Allah Teala ayet ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم dedi. Allah Teala müminlerden ulanın canlarını, ulanın mallarını, ulara cennetini bir iş bedelge çetip aldı dedi. Biz Allah Teala'ya bu cinimizi verip durup, cinimizi verip durup, mallarımızı serip durup, biz Allah Alloh taolaninki jannatiga erishishimiz kerak. Bizge bu cennet kirish her birimizin orzuyimiz budur diken Allah'ın razı qilishi cennet jannatga diken degan budur diken ekan biz alloh taoloniki bu chaqiriqqa ovoz qo'shaylik biz jonlarimizni mollarimizni sarf qilib turib alloh taoloniki jannatiga erishib olaylik biz ha bu qilgan jihodimizda e, bizniki qilayotgan e, jihatlarimizniki ba'zi ishlarni deb o'tsak bizning sharik kardeşlerimizinki bir qidoyi fidoyi qarindoshimizni bir maşini bilen şu butun şu modda besilgan mashina bilan tayyorlab u qarindoshlarimizni yo'lga silib bir amaliyot muvaffaqiyatli bo'lish uchun to'ni xitoy pulida bira ikki yuz ming koydan pul kelsa yuqorisi bir milliongacha pul ketadi birodarlar bizning ham shu afg'oniston shu pokistonda turib bir qitimliq jihodiy amaliyotimizni qilishimiz uchun eng tibini xitoy pulida xitoy pulida yuz ming ko'y ikki yuz ming ko'ydan qadar oddiysi bir jiletkalar bilan kirib ketgan qarindoshlarimiz shunday pul ketgan bo'lsa bir mashina bilan mashinaga modda besilgan mashinalar bilan shundoq bir qitimliq amaliyatiga yo'q bo'lsa bir millionga pul ketdi birodarlar hargiz ozgina narsalar bo'ladigan ish emas shu bir mashina moddani tayyorlash uchun nechalagan qarindoshlarimiz kun kunlab jafo tortadi necha kun modda qaynatadi birodarlar bu qarindoshlarimiz ham charchaydi bu yerda bu yerda unchalar bizni ham oson osonlashib qilayotganga o'xshaydi afg'oniston pokiston jihodi shunchalar oson o'xshaydi deb o'ylab qolmaydi birodarlar shu bir narsani tayyorlash jarayonida nurg'unlagan bexatarlik tadbirlariga diqqat qilishimiz kerak ustimizda kofirning bu uchqusiz jasiri har doim uchib turadi shu yoki moddalarni ilib shu yoki munofiq holda to'xtatib shuni munofiq holatda bir ehtiyot bir portlab ketmasdan oldini olgan holatda boshqalarni sizib qolmasligini oldini olgan holatda shu munofiq holatda bir mashina moddani o'n yigirma tonna moddani tayyorlab shu boradigan yoki muvofiq olib borguncha nurg'ulagan jafolarni chekida bo'ladi nurg'ulg'an tog'lardan vazida shu moddani mashinalar yetkash imkoni bo'lmaganda eshaklarga besib kun kunlab yo'llarni besib birodarlar shundoq to'shagandan keyin iningdan keyin biz bu bir qitimliq amliyatni qilishga muvaffaq bo'lamiz birodarlar hech vaqt bizning bu yerda qilayotgan jihodimiz osonlam qo'lga kelib qolgan emas biz ham charchaymiz biz alloh taolodan shu charchaganligimizga alloh taoloni ajr kutamiz birodarlar sizlarga ham shunday deb qo'yaylikki sizlar ham bu turkistonda jihod qilaman deydi ekansizlar sizlar iqtidorni oyoqqa olsanglar bo'lmaydi birodarlar canlarını ayaqlasan olmaydı. Her vakit bu İslam dininin ki yükünü bulup hem tüncü kıtım ben dinde müstehkem turmen. Allah'ın dinini alıklı benim tüncü kıtım tüncü olup mangalla her daim şunda cepha meşakkatlerini bir şeyini çekken. Meyli ashab-ı kehb olsun. Məylə əshab-ül uxdud olsun, məylə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dövrdəki sahabələr olsun, şu tüncü qıtım şu iman etqan, tüncü qıtımlıq şu dinin yükünü götürmən deyənlər həqiqətən ağır cəfalarını tatqan. İnəndən ki Allah təala onlara radiyallahu anhum deyən şərəflərə erişkən biradırlar. Biz həm Allah Taala'nınki şu radiyallahu anhum deyən şərəfə erişishimiz üçün bugünküdək bizninki mallarımız, canlarımız həqiq əsqatıdığan. Şunu işlesek Allah bizim razı bulduğun mana bu şundaq kunlarda biz bunu işletilishimiz kerak biradırlar. Biz hergiz bexillik qilsak bu bu natijaga erishaolmaymiz birodarlar kofir ham chiqim qilib turibdi birodarlar kofir ham iqtizodni nurg'ilg'an iqtizodlarni haydab turibdi bu yo'lga shu botil e'tiqodi uchun o'lsalam jahannamga tushib ketgan shu kofirlar ham shu iqtizodlarni shu o'zining jonlarini bu yo'lda atab turibdi o'ziniki botil e'tiqodi uchun biz nima uchun qilmaymiz alloh subhanava taolo bizning qalbimizni islom uchun uchratsin birodarlar alloh taologa duo qilaylik biz haqiqiy alloh taolodan so'raylik biz dinni mana dekan manamiz faqat bir xil sinoq sinalmaymiz birodarlar har xil sinoqlarga uchraymiz ana shundoq ehtiyot sini bor buningda jafo mushaqqat siniqi bor iqtisodning siniqi bor ota onadan ayrilishni sini bor farzandlardan ayrilishni sini bor nurg'ulg'an xavflar bor agar bu ishni muvofiq qilolmay qolib qolsam turmalarga tutib ketib qolsam qandoq qilaman deydigan har xil qo'rqinch bor birodarlar shuning hammasi sinoq birodarlar alloh taolo bizni sinashni iroda qildi sinagandan keyin sinoqdan o'tganlarga alloh taolo katta katta darajalarni berdiganligini va'da qildi shuning uchun biz alloh taoloning bizni sinash irodasi bo'lishi kerak iqtisodlarimizni chiqarish orqali sinalimiz jonlarimizni alloh yo'lida bir otash orqali mumkin bu qitimliq amaliyatimda shahid bo'lib ketishi mumkin mumkin hayot qaytishi mumkin deb shundoq chiqish orqali bizning iymonimizda allohga bo'lgan tavakkulimizni sindirishimiz mumkin birodarlar biz alloh buyurgan shu ehtiyot ibodat bo'lgan bu ibodatni tutish orqali biz sindirishimiz mumkin ehtiyot ham biz tutishga buyurgan buyurilgan vojib ibodatlarni qatoridan birodarlar alloh taolo aytdiki ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum dedi ey mo'minlar sizlar ehtiyotinglarni tutinglar alloh taolo bizni ehtiyotinglarni tutinglar dedi ehtiyot qilishga buyurdi alloh taolo bizni bu ehtiyot qilganlik qo'rqinchoqlik emas birodarlar ehtiyot qilganlik qo'rqinchoqlik emas bu ehtiyot qilish ibodat agar biz ehtiyot qilmasak ishlarimiz pashab ketsa biz alloh buyurgan bu jihat ibodatni qilolmaydigan bo'lib qolsak bizni shuni qilishga zur bo'lib qoladi birodarlar fiqhiyda bir qoida bor qachoniki bir vojib e, vojibni qilish uchun bir narsa e, vojibni qilish uchun zurul bo'lgan narsa u ham vojib deb xuddi bir namoz o'qish uchun su boyada tahorat ilish vojib bo'lganga o'xshash bu jihodiy amaliyotimizni qilma deydi ekanmiz bizga ehtiyotimizni tutish vojib bo'ladi birodarlar shu jihad qilish vojib bo'lgandek shu ehtiyotimizni tutish ham vojib bo'ladi toqatimiz yetgan miqdorda toqatimizni yetmaganga unga alloh taologa tavakkul qilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham makkadan madinaga hijrat qilgan vaqtda shunchalar ehtiyotni tutib turib inonaga hijrat qilgan bo'ladilar shu payg'ambar turib shunchalar ehtiyotlarni qilgan shu jang maydonlariga chiqqanda shu boshqalar birdan temir kiyimlarni kiyib chiqqan bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki qat kiyim chiqqan bo'ladi kiyib chiqqan bo'ladi biz ehtiyotni tutgan holatda bu jihat ibodatimizni davomlashtiraylik Ya eyyuhallazina amanu khuzu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an dedi. Sizlar mayli yakki-yakki holatda chiqinglar yoki umumyuzlik holatda chiqinglar dedi Alloh taolo. Endi bizningki bu Turkistonning holati bugungi kunda umumyuzlik chiqaydi desak bizning davlatimiz yo'q, bizning alohida bir o'zimiz bexatar turayotgan bir doirdagi bir joyimiz yo'q. bizning bexatar joyimiz yo'q shuning uchun hamma odam o'zi nad turayotgan bo'lsa shu yerni taqibni yetishi qiladigan jihod birlash imkoniyatimiz yo'q shuning uchun qarindoshlarimiz mayli bir bir necha kishilikdan tarkib topgan jamoat bo'lsin mayli cho'ngroq jamoat shaklida bo'lsin agar jamoat qilish imkoniyati bo'lmasa jamoat qilsa buning xatari cho'ngib ketadi ekan yoki bir maxfiy qilinmaydi ekan maxfiyatchiligimizga ta'sir etadi ekan ehtiyotimizga desa yakka yakka qilsin birodarlar bizning bu yerdagi jihadimiz ham shundoq birodarlar biz afg'onistonlarda bu pokistonlarda ham nur nurg'ilg'an amaliyotlarni qilamiz bizning qilgan ishimizdan yaqindagi yaqin mahalladagi qarindoshlarimiz xarosid qiladi ba'zida biz shundoq amniyatlar ketyapmiz shu afg'onistonlar shundoq bo'ldi biz shundoq amniyat mandoda bir yoqqa borganda bir necha guruh bilan jam bo'lib qoldik yana bir oz mangandan keyin boshqalar kelyotdi bir kichikkina bir mantaqadagi bir mujohidlar ham bir birimiz bilan shu qilgan ishlarimizni shu ba'zida bir ittifoqlash holat ittifoq holatda biz birimiz bilan xabarlashgan holatda bunaqa qilishga qodir bo'lolmay qolamiz birodarlar biz ham ehtiyot yuzasidan ehtiyot yuzasidan hammamiz o'zimiz Rabbinin taqatini bizcha jihad emaliyatini qilaveramiz kofirlarni o'ltiramiz biz bu yerda qilamiz u yerda qiladi yana birisi u yerda qiladi shunday qilish orqali mana bugun alhamdulillah afg'oniston jihadi bir natijasini ko'rish oldida turibdi imorat tiklanish oldida Bunun hem mesajı bir komandanın qo'mondonning buyrug'i bilan hamma ishning butun chong qo'mondonniki xabarlari bo'lmaydi qo'mondon bas musha jihad qilinadi mush mantiqasida shuni qilimiz kılımız endiki bir necha yildan kurashganda natijasi neticesi bundan deb shuni anglaydi xolos biz hem bir yerde bir umumiyizlik birleşip durup kırış imkaniyetiga hem biz hem mükemmel qadir bo'lgan darajadamiz biz hem şu grup grup şekilde kılıvatımız birodarlar mana buning dalili alloh taolo aytayotgan fanfiru subatin avinfiru jamia dedi qanday qadir bo'la olsangiz shunday qilinglar dedi Eğer bizim cemiyetimiz bir cemaatimiz bor turib bir yerga jamlash imkoniyatimiz bor turib davlatimiz bor turib parcha parcha parcha parcha qilgan bo'lsa endi keyin biz degan bo'lsak bo'ladi birlashib dedi bizni bu turkiston holati bunga o'xshamaydi qarindoshlarimiz birlash imkoniyati yo'q ekanligini biz ham sezib turibmiz birodarlar birlash imkoniyati yo'q shuning uchun qarindoshlar mayli birisi bo'lsin mayli ikkisi bo'lsin mayli bir nechisi bo'lsin ular toqatni yetgan miqdorda jihodini qilsin bu dunyoda birlashamagan bo'lsak alloh oxiratni jamlab qo'ydi inshaalloh bizni birlash imkoniyatimiz yo'q alloh taolo bizni hech vaqt toqatimiz yo'q ishdan so'ramaydi birodarlar bizning toqatimiz yetgani shunchalik tağını Allah Teala tevekkül kılıp biz bu cihadımızı devamlaştırışımız gerek. Yine demek çoğunumuz Türkistan'da birleşemiz hem kandak kılalısı şundak kılsın buradarlar. Özellikle derslerimizde hem bazı derslerine bayan kılan olduk, yani e, küfrünün hükmünü bayan kıldık, bazı e, ularını her xil uslublarda öltürüsü budur da bazı bir öldürüşün uslublarını hem şer'i hükümlerini hem bayan kılgan bulduk. Yine tekrar etip koymuş. Kuludun kagini kılsın buradarlar inşallah. Kuludun kagini kıldırıp bu tacavüzü düşmenge şart koyulmaydı buradarlar. tajovuzchi kofirni hech vaqt shart qo'yolmaydi buni undoq o'ldirsa bundoq bo'lsin maqsad biz ularni davlatimizni yurtimizni chiqarib o'tish ularni maqsad shu qachoniki shu maqsad o'rindalmaydi ekan qandoq qilsa qilib ularni chiqarib o'tishimiz kerak agar boshqa uslub bilan sal bir mehribonlik bilan olgan bo'lsak e, uning ham yo'li yo'q birodarlar alloh taolo ham buni qattiq qo'llik bilan qilishga buyurdi jihod maydonlarida bizni qattiq qo'l bo'lishga buyurdi shuning uchun biz bularga rahm qilmaymiz birodarlar бұла ашындақ ұшы бұрынығы емесе, ашындақ өлмесе, ашындақ өлтірілмесе, янмайдыған бәді бәсілі бұла. Сөнің үшін қолымыздың кәгені қыптыр біз бұла қарыштырмыз. Хәтта біздің кем мелімізгі тажауыз қылынғанда, хәтта бір мұмин кия, мұсылман кісі сенің меліңі тажауыз қылған болса, үзітінге тажауыз қылған болса, пайғамбар сұлғаласа, біз оныңы ұрышқын деді. Әгер оныңы өлтірмесем, өлтір бәтмесем, өзімді қодиямайдыған дәйіз өз қандақылмасы, өлтір бәткен оныңке үлгіні өзіге деді. Хәдер деді фейғамбар сұлғаласа. musulmon kishi musulmon deb turib la ilaha illa deydigan kishi bir odamning diniga miliga e, izitiga chiqilgan bo'lsa musulmon kishini ham o'ltirishga ijozat beradi musulmonlik davosidan chiqib sizga shundoq qarash chiqqan bo'lsa boshqa uslublar bilan qilish imkoniyati bo'lmaydi kitib chiqiryaptidingiz urib boqdingiz unimidi zodi o'ltirib o'ltiryapmisizmi sizniki bir chiqish imkoniyatingiz yo'q qutilish imkoniyatingiz bo'lmasa shu musulmonni ham o'ltirib o'tishga ijozat beradi Bu kafirlarni bir tarih yo'l bor birodarlar. Bu bir tarih bitariqala. Bizlarni bizdan bu kafirni o'ltirish qanaqa bir to'xtammi yo'q? Bularning biz o'tirimizni bir boshqa aloqami yok? Biz bularni faqat o'ltirish bilan buyurildik birodarlar. Qandaq yer topsak topqayli o'ltirib o'taveramiz bularni. Uning usti kam bizningki ularning ustida nurg'ulan qisoslarimiz turibdi. Qisas yuzisidan ham o'ltirildi bular. Alloh taolay aytdiki: "Famani'tada alaykum fa'tadu alayhi bimisli ma tada alaykum" dedi. kimni kim sizlarga tajovuz qiladi ekan sizlarni ularga qarshi tajovuz qilinglar dedi ular bizning hamma narsamizga tajovuz qilganlik uchun biz shu tajovuzni dafi qilish uchun qo'limizdan kelganini qilib turib qarshi chiqamiz birodarlar shuning uchun turkiston ichidagi qarindoshlarimiz qandoq imkoniyati bo'lsa shuni sarflab orqali sarflash orqali kofirga qarshi chiqsin pichoq bilan o'ltarsin mashinani bostirib o'ltarsin birodarlar agar imkoniyati bo'lgan bo'lsa e, moddiy yasash imkoniyati bo'lgan bo'lsa moddalarni yasash orqali partitish orqali qurollarni yasash orqali qilsin agar bunga erishamagan bo'lsa shu shu orqali qilsam bo'ladi birodarlar bir mashina e, bir mashinaga bir modda qachirish imkoniyati bo'lmasa mashina haydab berib soqab berib orqali o'ltirsin inshaalloh bu ham shu mujohidlarni qatoridan bo'laveradi inshaalloh biz inshaalloh bu turkistonda e, yaqindan beri bo'lgan bu jihod amaliyotlarini qo'llab quvvatlaymiz bularning haqqida duo qilamiz bularning qilgan jihodi shar'iy jihod inshaalloh alloh taolo bizlarga bundan keyin ham bu jihod ibodatlarini e, davomlashtirishni nasib qilsin oxiri yana ta'kidlab aytib qo'ymizki bu qarindoshlarimiz bu olloh yo'lida jinini milini e, sarf qilishdan hargiz behillik qilmasin jiniga miliga behillik qilmasin bizning ham shu amniyatimizga nurg'ilg'an iqtisodlar ketib turibdi birodarlar Tekrar aytamiz, bir mashinani e, bir modda qashlangan bir mashinani tayyorlab, bir unumli bir partlatish uchun tivini bir necha ming koydan boshlab yuqorisi xitoy pulida bir million pul ketadi birodarlar shundoq qilgandan keyin ba'zi natijalarga kofirlar shunday tahdidlarni silib kofirlarni endi bugun chikitimiz erta chikitimiz deydigan holatga kelishning sababi shu nurg'ulg'an qarindoshlarniki qinining nurg'ulg'an qarindoshlarniki iqtisodining bandligi bo'lgan narsa shuning uchun bu jihat ibodatini davomlashtirishga biz chaqiriq qilamiz qarindoshlarimizni Şu bizden evvel şu ameliyatlarını kılan kırındaşlarımızın ki bu kanları zayi olup gitmesin. Bu kanları zayi olup gitmesin. Biz ulaşınacak başlap verdi, biz ular nemin olup verdi, biz bularını devamlaştıralım. Biz bu kapırlarını öldürüşten herkes işkinlik kalmaydı buradarlar. Biz bu yenimizdeki Xitay e, kafirlerini, yoki Uyg'urlarning ichidan chiqqan murtad kafirlarni o'ltirishdan ikkilanib turgan bo'lsak, sallallahu aleyhi ve sellem arab kafirlarini o'ltirgan birodarlar. arab kofirlarini o'ltirgan shu bir mahallada tug'ilib chong bo'lgan o'zining ziminida yashayotgan kofirlarni shu allohga bo'ysunmaganlik uchun o'ltirgan bizning bu bizni tajovuz qilib kelgan boshqa bir dinni faqat dinni xabari yo'q allohni hatto alloh taoloni ham inkor qildigan bundoq kofirlarni o'ltirishni cheklanmaydi birodarlar murtadlarni o'ltirishni ham cheklanmaydi murtadlarni bir oy bir vaqtda masjidga kirib qo'yganiga men musulmon deb ig'izda o'z musulmonlik davosi qilib qo'yganiga biz bularga yo'l birodarlar qachonki u kofirni sifatida turadi ekan kafirin sebebi tutup kiledigen bizden kışımızda Kur'an'ı kötü rağan bolsam la ilahe illallah da tekbir dolap kelgen bolsam kafirin sepeti kelgen bolsa öldürümüz buradarlar. Biz onun kalbini tekşireşki buyurulmadık. Xuddi bir adam, la ilahe illallah illalloh muhammadu rasululloh iman etken etgan ta ki onun kufrning alameti ko'rilmaguncha biz uni musulmon deb e'tiqod qilmizga o'xshash masalan bir masjidga kirdik bir adam namoz o'qiyotdi O kişinin namoz o'qiyotgan halde biz nima bir musulmonkan deymiz keyin namoz o'qiyveramiz garchi u odam murtad bo'lgan bo'lsa ham garchi bu odam riyo qilib o'qigan bo'lsa ham qalbida iymon yo'q musulmonlarni aldash uchun namoz o'qiyotgan kishi bo'lgan bo'lsa ham biz buning qalbidagi narsani bilmagan bo'lganligimiz uchun amaliyatidan oshkora bo'lgan qadar bizni buning keyinda namoz o'qiyveramiz buning namozi bizning bizning namozimiz qubul bo'lib ketaveradi qachoniki uninki shu qalbidagi shu narsa oshkora bo'lib uninki munofiq ekanligi yoki murtad ekanligi aniq bo'lgan bo'lsa inoniki buni keyinda namoz o'qimaymiz xuddi bir namoz o'qiyotgan kishini musulmon deb turib keyin namoz o'qiyverganga o'xshash bir kishi e, qalbida yaxshilik bo'lgan qalbida iymon bor deb turib man musulmon deb turib bizga kufrning alomatlari bo'lgan e, amallarni buni qiladi ekan inson shuni qilsa kufr bo'lib ketgan amallarni buni qilgan bo'lsa biz ham uni zohiriga qaraymiz zohirisi nima kufr amalni qildi bas xuddi bir musulmonning qalbini tekshirishga buyurilgandek shu zohirisi kofir bo'lgan zohirisi kufr bo'lgan kishiniki qalbini tekshirishga buyurildi bizga qarshi qurol ko'tarib kelgan bo'lsa bizga qarshi kofirlarni sibida turib xizmat qilgan bo'lsa men musulmon deb davo qilib olgan bo'lsa ham biz ularni o'ldirib yuramiz birodarlar shuning uchun biz bu atrofimizdagi bu murtad kofirlarni o'ldirishdan hargiz cheklanmaydi bo'lib ham uylarimizga tekshirayman uni qilaman buni qilaman deb bahona qilib kelgan uyg'ur murtadlarni o'ldirishni ikkilanmaydi xuddi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam arab kofirlarni o'ldirgandek biz ham shu uyg'ur kofirlarini qozoq kofirlarini mo'ng'ul kofirlarini undan boshqa va hokazo kofirlarni e, kufrlik alomatlari ko'ringan bo'lsa biz bilan o'ltiraveraylik birodarlar alloh subhanava taolo bizning bu jihat amaliyotlarimizni bir muvaffaqiyatli qilishga alloh taolo o'zi nasib qilsin shu yo'lda menga aziyat chekkan aziyat chekkan qarindoshlarimizga alloh taolo sabrchanlik ato qilsin ularning darajasini ato qilsin subhanakallohumma robbana va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu Aziz radio anglagıç qarindaşlar, İslami islomiy nashrida bo'lsin. Cangaqlarda xis xis ökegen şiir idi. Cicatta ülge bu sevdaşlarga meydanda. Yaşap öttüm sadık bu آقيا جاء الدنيا في قلبك كافرا ترمي نبدا زندان في قلبك كافرا ترمي نبدا زندان Yok idin şöhrettin Fi bir nimet Müminleysen Allah idin ölümni Yaşımaktın yalganda Takva idin tezgah Lazım tutup keslerini Ağzıda sen günleri Şermende kevserdi Elindaşka hizmetçi Fendeklerde her yanda Tabayı yok dünyadin İlim için doğulan Sırdaşlaştı kitabım Yastık uykuda hakkında Sırdaşlaştı kitabım Yastık uykuda hakkında Gözüm yaşlı, dilim hem yumuşalmaz tebessüm. Ümmet gün kaybol olur, yürek çoğulur yanganda. Kul kıldın Rabbimiz, şehidimiz yol aldı. Şaşkın bezani cennetimde ezvanda Şaşkın bezani cennetimde ezvanda Kubuldan Rabbimiz şehidimiz yol aldı Şaşırın bizlerini cennetinde resmanda Şaşırın bizlerini Aziz radyo ağlıqçı shu olloh taolo shu jinimni ilishdan burun hmm. alloh taologa shu shu bir o'zimniki jinimni berib bir alloh taoloni yo'lida o'zimni bir pidoya qilib mush tijoratni robbim bilan bir qilay hmm. robbimni roziligiga erishay hamda deb shu niyat bilan hamda bu shu alloh taolo bir duo qilib tafakkur qilib yana alloh taologa alloh taolo bilan sirdishib bir shu niyatga shu alhamdulillah shu himmatga erishdim yana yana yana men demoqchigim alohida bir vaqelik yoki alohida ba'zi bir birodarlar bo'lgan qurbonliqlari ta'sir qilganmi shu narsa demoqchi yo'q boshqa hech qanday bir e, bo'lgan ta'sirat yo'q allohdan so'raydim ya robbi manga bir katta bir fidoylik amaliyatni ato qiling hmm. shu man qilgan shu fidoylik amaliyat orqali hmm. shu mening sababim tufayli ko'plagan kofirlarni jinnilib ularni azoblan yo robbim jazala deb endi namozlarimda namozdan keyin endi duo qilatdim men qilib alhamdulillah endi hazirimda dedim robbim alloh meni ijirtimni mushu oson qilib ber o'zing eng yaxshi ko'rgan solih taqvo mo'minlar bilan bir bir sabt qilgin deb duo qildim alhamdulillah alhamdulillah allohga cheksiz shukur mana hozir endi shu jamoatimizniki mush jamoatga bayitim bor yani turkiston islom partiyasiga o'sha yerdagi birodarlar bilan endi bir sabda turib amjangni qildim shu vaqtida his qildimki yo robbim Allah aminim duoyim ijobat bo'libdi buni qanday ish qildim desang shu bir qitimliq amaliyotda yana bir turk birodarimizniki hmm. shu puti ushuqni ust tarafdan uzilib ketgan ekanda hmm. ammar rahimullaniki hmm. puti uzilib ketib shu muxobirat xabar keldi tezkasini deysizlarni deb shu markaz ko'p bo'lsa ammar zaxm bolup qolibdi dedi ne aytgan ne aytgan deb anqicha yerlik şu ansarı buradırlar. alloh razı olsun ansarlar Birinci jangjang suwaqta suvoqda shu kelgen aş muzdek daryoning içindeki suvga kiçep. chalaq hmm. balaq chalaq chalaq chalaq suv degan kechib men kütreys men ko'taray deb hmm. karvatga silib akab endi akeldi birodar oxirida alag'inlaringga yoki urug' tuqqanlaringga ota onalaringa va bularga bir e, inshaalloh bir birlab kelaman shularga bir nasihatingmi yoki vasiyatimi gaplaring bo'lsa hamda yuqorida so'zlab o'tdim hamda aynan e, jaholiyatdan namoz iymon keltiribdimi hmm. iymon keltirdim keyin hijratni alloh taolo qalbimga sabtikan to'q hmm. o'zi silib qalbimga ijrat qilib mijrat qilgizib hmm. shu maydonga akeldi mana alhamdulillah hozir ijrat muajir bo'lib yashayapman hamda hmm. bu vatanda meningdan ne nechasi bo'lgan ilmlik ahli hmm. ilmlik misol sen shaytib ketgandan keyin seni xavring yetsa alloh taolo mustahkam qilsa inshaalloh hech qanday bir shak shubha qilmaymizki ko'rishimiz inshaalloh alloh mustahkam qilsa yaxshi yo'lni ko'rishimiz faqat bir dunyoning qarang parchasi shu odamlar nima har xil o'ylab fikrlar bo'lishi mumkin misol u paloni onda bo'ladi bunda bo'ldi oyiga chiqib u o'zini portlatibdi tarafdorlar shunda alloh saqlasin bu kufri fikr kufri aqida shunda odamlarga bo'lsin e, bu bir vasvasa hamda musulmonlarni ichida ham bu shubha emas murtad munofiq olim degan habislar hmm. bu shubhani soldi ular shayton emas rasul hadisi va kimki o'zini o'ltirib olsa e, shu hadisidan shubha soldim deb u qiyomatgacha shu xil o'zini hmm. qanday olgan bo'lsa shu xil azab azobdan deb inshaalloh bu to'g'risida bizni fikrimiz ochiq inshaalloh qalbimiz ochiq alloh mustahkam qilsin shunda odamlarga qilgan gap shundoq murtad munofiq shu olimlarga deydigan gap emas inshaalloh Э, bizning bu yerda bu o'zimizni yana qo'shab portiltishimiz pidoya qilishimiz faqat va faqat robbimizning roziligi hmm. dabli qilamiz bu ishni inshaalloh dalil inshaalloh shayx bilan abdulazizning ko'rsa fidoyat to'g'risida degan fidoyat to'g'riliq so'z degan hmm. dalil nimalar bor hmm. buning inshaalloh hech qanday shak yo'q qalbimiz mutmayin qolgan shu munofiq badbaxtlar shundoq deb shu ba'zan bir birodarni алдын тосып bo'lsa болса hamda qarindoshimiz abdulaziz rahimullaniki hmm. da'vatlari yetib oshdi endi артық undan ortiq bu yerda hech qanday bir ajit yo'q pichoqni ko'tarib chiqishi Hmm. bu birodarni ayni qarindoshimiz hamzininki mashinani bilan qilgan hmm. amaliyot inshaalloh men o'ylaymanki bular shahidlarning eng afzallari yana shundaymi hmm. qarshi tarafning qo'lida avtomat ig'ir qurollar ularning qo'lida faqat bor nima shu bir tal pichoq bilan shunda bir cho'ng kuchga oldiga yana yuradiganligini bilib turib yana shu dushmanning qattiq bostirib kirgan bu amal degan hamda robbi shunga qarab farishtalariga qarab turib farishtalarga kulib ketadigan bir amal ekanda biz faqat faqat shuni niyat qilib turib inshaalloh buni bu yo'lni tanladik oxirigacha robbimiz inshaalloh mustahkam qilsin shuning uchun shu ba'zan bir vatandan ota onasiga qiyolmay hmm. eh, yoki do'st birodarlar qiyolmay shu xizmat o'rni qiyolmay eh, ko'zi shulardan kechanmayotgan shu birodarlik deydigan eh, so'zimiz bu har kishi qiyomat kuni o'zining ustidan o'zidan savol so'roq hmm. qildi shuning uchun ollohga bir shu alloh taoloniki shu kishilarni bir musulmon qilib yaratib yaratib qo'yish bilan tashlab o'tmay ularga iymondan iborat bu katta ne'mat alhamdulillah deb turib kuchining yo'lida hamda bir qilishni hijrat qilgandan keyingi alloh taolaniki ulug' berayotgan kengchilikni ham ta'sirlab bo'lgan bo'lmaydi ekanman o'z ko'zimiz bilan ko'rdik ham demiş haligi hijrat qilib chiqib shuninga buningda hech qandaq bir ikkilanib qolmay hech qandaq bir shubhalikni bir qalbiga keltirmay robbim alloh inshaalloh manga kifoya qildi allohga tavakkul qilsam inshaalloh alloh manga yetarli degan ong bilan inshaalloh mayli hijrat qilsin mayli yolg'iz kishi jihod qilsin hmm. inshaalloh buningda faqat men o'lsam shahid bo'lman deganni niyat qilib turibman inshaalloh har qanday amaliyotni amaliyat nima qilsa inshaalloh u o'ltirilsa inshaalloh u shahidlikin yaxshi fursat bada inshaalloh vatan ichida fursat ko'p lekin shahid bo'lishga endi shu kishida shuncha o'ziga hamda shunga nisbatan bir iymonlan bo'lsa inshaalloh u kishiga shahid bo'lishga fursat lekin ajoyib ko'p hmm, vatan ichida hmm. oqidamda shu mayli jamoatimizniki bo'lsin mayli boshqa jamoatniki bo'lsin shu muhojir qarindoshlarimizga дейдіған жүрек сөзім нәсейтім, әмбәсейтім, инша алла хақ үстіді бұлайлы, аллахтан қорқайлы өзімізді көбірек ыслах қылайлы қазіргідей бұл пітне әуже ағам ұшындақ де, бәзен бір мәселеге жеңіклік білен үкім шығарып қойып ақыды пұшайман алдыған қачы тапамай қалыдыған мандақ күнге қалештен қаттық ихтият қысақ шунлашка e, bu yerdagi har bir mujohid va mujohidlarning e, kutadigan umidimiz allohga ko'p taqvolik qilaylik allohdan ko'p so'raylik ey robbim alloh shu haq ustida qilishni shu fitnaga aralashib qolmaslikni e, fitnadan bir shiroq qilishni inshaalloh bir allohdan biz sig'inib turib so'rasak Алла, chuqum ijobat Шуңа аң ахырда айтқан кепіміз әмді Аллахтан қоқсақ, яқшы екен. Әмді біздің күтілі өмедем, үмідім, Алла Тала бір шәйітлікні бәсі қағыныға, жәннәт қиямет күні маң бір шапа қыса, жәннәтлерді ұшырышық нәсіп қыса. Şu arzuyum be fakat. aziz radyo radio çıkarındaşlar, dıktanlar peygamber payg'ambar özünde de bolsun. suvliq ishiq ya'ni qo'rsoq bo'shliqiga suv yig'ilish kesili va uni davolash sahih buxoriy va sahih muslimda anas ibn malik roziyallohu anhu mundoq deydi urayna va ukal qabilasidan bir to'p kishilar payg'ambar alayhissalomning yonig'a keldi ondin madinadan zerikkandek bo'ldi ularga kesal takkan edi ular payg'ambar alayhissalomga bu ahvolni shikoyat qildi payg'ambar alayhissalom Bundaq bolsa, sadiqa tögülərini baqırğan cayğa berənglar və onun süydüklərdən, süpürdən içənglar, dedi. Ular Peyğəmbər əleyhissalam deyəndə qılıb saqıyıb olğandan keyin tögü baqıçılarını öldürüb, tögülərini haydab getdi. Həm də Allah və onun peyğəmbərinə uruş elan qıldı. Peyğəmbər əleyhissalam onların izidən adam əvətdi. Ular tutuldu. Qolları və putları kesilib, gözü oyuldu və ölüb getkiçə aptapqa taşlandı. buxoriy va muslim rivoyati yuqoridagi kasallik qo'rsiqida suv yig'ilib qolish kasali edi chunki sahih muslim rivoyatida ular biz madinadan zerikdiq qo'rsoqlarimiz ko'pib ketdi badanlarimiz titrashga boshladi degan ibora bor suvliq issiq kasali xilitliq kasal bo'lib uning sababi sovuq g'ayri xilitlar a'zolar orasiga kiradida shu yerlarda ko'paydi uning ko'payishi yoki sirtqi a'zolarning hammasida yoki yemaklik va xilitlarni bir taraf qilish o'rinlaridan boshqa yerlarda bo'ladi. U 3 qism bo'ladi. Birinchi, butun badanlik suvliq ishiq. Bu eng yomini Ikkinchi, qo'rsaqqa suv tushish. Uchinchi, yallik istisqo kesili. Bu kasallikni davolashda ehtiyojlik bo'lgan dorilar normal yurishtirish va ravonlashtirishni taqozo qiladigan dorilar bo'lg'achqa, payg'ambar alayhissalom ularni tug'ining suyidiki va sutini ichishga buyurdi. Bu xususiyat tug'ining suydik va sutlarda bor. Chunki sutlik tug'ining suti haydash, yumushtirish, ravonlashtirish va to'salliqlarni ichish alohidligiga ega. Bo'libmi u aman, moy g'achcha ızgır qatorliqlarga o'xshash istisqağı foydaliq doğru üsümlüklərini yegan tugi bo'lsa bu kasallik faqat jigarda chatoq çıqqandıla andın payda boludu. Asaslıqı onun tosuluk gelişidin boludu. Ərəb tüslük tugisining to'salg'ularni echishda roli nahayti çoğun. İmam Razi mundaq deydi sutlik tugining sütü jigar ağırqı və buzulğan mizojga nahayti foydaliq İsraili mundaq deydi sutlik tugining sütü singishlik ko'p qismi suv ozroq qismi ozuqliq shunga uning ortiq xilitlarni siliqlash qo'rsoqni bo'shitish to'solqlarni aytish alohidligi bor buning asosi shuki tabiiy jonliqlik haroratini oshirish uchun u sut ozg'ini tuzliq shunga u jigarni yumshatish to'solqlarni ichish taomning qattiqlarini ya'ni oshqozonga yangi kirgan bo'lsa parchalash roliga ega u sutning istisqoga foyda qiladigan yangi sig'ilib issiq chog'ida butaloqning suyudiki bilan qo'shilib ichilganidir bu badandagi tuz tarkibini oshirib ortiq moddalarni parchalab qo'rsoqni bo'shitadi agar uningdimi pastlamasa ya'ni quyib bermasa surgi dorilari ishlatish lozim ibn sino mundoq deydi sutning tabiati istisqoni davolashga uyg'un kelmaydi deyish xato tugi suti foydaliq do'ra agar bir odam suv va tomoq o'rnida tugi suti ichsa organizm suv va tomoqdan talab qilgan narsalarni mushu sutdan topolaydi bu bir guruh kishilar ichida tajriba qilingan ular zaruriyat jihatdan arab rayonlariga berib saqaygan eng manfaatlik suydik sahro tugilarining suydiki u tugilar eng oliy darajalik tugilardir yuqorqi vaqalik shuningga dalilki go'shi yeyiladigan hayvonlarning suydiki pokiz va uning bilan davolanishga bo'ladi chunki harom narsalar bilan davolanish durust emas payg'ambar alayhissalom ularning ig'zini suydikni ichgandan keyin chayqashqa kiyim kechaklarning suydik takkan joylarini yuvishga buyurmidi bayon qilishga hojat tushganda uni kechiktirish to'g'ri emas yana bu vaqadin jinoyatchiga qilgan jinoyatiga o'xshash jazo berish kerak degan hukm chiqdi chunki ular tugi boqquchilarni o'ltirib ko'zlarini o'yib olgan edi yana bu vaqadan bir odamni to'plashib o'ltirgan bo'lsa hammasiga jazo berish kerak degan ma'no chiqadi yana bu vaqadan bir jinoyatchiga qisos va had ya'ni urib jazolash birdek kelsa ikkilisi ijro qilinadi chunki payg'ambar alayhissalom ularning futqulini kesdi bu ularning olloh va payg'ambariga qilgan jur'ati uchun edi keyin uni o'ltirdi chunki ular tuyi boqquchini o'ltirgan edi yana bu vaqadan agar dushman molni elib odamni o'ltirsa putquli bir vaqtda kesiladi va o'ltiriladi degan hukm bor yana bu vaqadan jinoyat ko'p xillasa jazo ig'irlatiladi degan hukm bor chunki ular musulmon bo'lgandan keyin dinidan yondi ya'ni murtad bo'ldi odam o'ltirdi uning ko'zlarini o'ydi milini oldi va oshkora urush e'lon qildi yana bu vaqadan Alloh va payg'ambarga qarshi turgan murtadlarga bevosita hukm chiqariladi. Chunki ularning hammasi odam o'ltirishga qatnashmagan. Payg'ambar alayhisalomni ulardan qaysi o'ltirding deb so'ramagan. Yana bu vaqadan suiqasd bilan odam o'ltirisimi oshkora holda had qilib o'ltiriladi. Bu ahli Madina, Ahmad va Ibn Taymiylarning mazhabidir. Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar islomiy maqolada bo'lsin. abu qudama hikoyatlaridan abu qudama shamiy alloh uningga o'zining yo'lidagi jihodni sevimli ko'rsatgan kishi bo'lib u rumga qarshi ko'plagan jihod mariflarga qatnashgan edi bir kuni u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidida o'zining bir qism gazatlardan so'zlab beryotatdi o'ltirg'ichlar uningdan jihatdagi ang ta'sirlik biror qissani so'zlab berishni talab qildi shuning bilan u jihatda amaliy yuz bergan ajoyib bir qissani ularga so'zlab berdi O, Rumbu karşı cengi yuzlanib cihatlı kerakli to'gi setib olish uchun furat daryosi tarafga joylashgan riqqa shahridan o'tdi mazkur shaharda uning oldiga bir ayol kelib uniga checheni jihod uchun sadiq qilish irodasini bildirdida chechen kesib oldi hamda u chashni to'pig'i milidi ondin abu qudomadan bu chashni mujohidlarning arg'amchilarga yugan bo'lish uchun elishini talab qildi bu ayol o'z erining jihodga chiqib Allohga shahidlik bilan yo'liqqanligini, uning yanada faqat 15 yoshlik bir o'g'lining qolganligini, uning yoshi kichik bo'lsa-mu, u doim ro'zador va kechasi namozga turadigan, Qur'on yodlagan qari va jang uchun nihoyat yaxshi chavandoz ekanligini hamda yosh yigitlarning eng kelishgan yaxshisi ekanligini xabar qildi. O'g'lining shahardan yiroq bir yerga chiqib ketganligini, qaytib kelgani hamon uni Alloh uchun hadiya qilib, u ya'ni abu qudama bilan jihad jihodga etganligini, allohning o'g'liga shahodat ato qilishini umid qilganligini bildirdi abu qudama keladigan o'y yosh yigitni kutgan bo'lsinu u kelmadi shuning bilan u o'l hamrohlari bilan riqqa shahridan rumga qarshi urushish uchun yo'lga chiqdi ular bir kun yo'l yurgandan keyin iliqi mujohid yigit ularga otliq yetib oldi O'yigit abu qudamiga o'zini tunishtirib o'zining hiliqi ayolining o'g'li ekanligini uning otasi va qarindoshlari Allohga shahidlik bilan yo'liqqanligini, o'ziningmi ularga o'xshash shahodatga yetish irodasining borligini aytdi. Abu Qudama yigitning yashining kichikligini e'tiborga olib, uningdan ansarab, uni qaytarib o'tishga urindi. Lekin u yigit jihad uchun ularga hamroh bo'lishga yelindi va o'zining otliq, mahir chavandoz, margan, Qur'on yodlagan qari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga olim ekanligini shundoqla shahid o'g'lining shahid bo'lish irodasi borligini xabar qildi yigit abu qudamiga onasi uningdan vidolashganligini va uning shahidlikka heris bo'lib kofirlardan qochmasligini ularga orqasini qilmasligini o'z nafsini alloh uchun berishni hamda o'z otasi va qarindoshlariga shahodat bilan yaqin bo'lishni talab qilganligidan xush xabarlantirdi abu qudama buni anglab bu yosh chavandoz yigit bilan o'tkazgan suhbatdan nihoyatda ta'sirlandi ular Rumning askariy bazasiga yaqinlashgan vaqtda kun petish vaqti bo'lgan edi. Mujahidlar rozdor bo'lib, bu yosh yigit ularning iftor tamoqini pishirish uchun xizmatda bo'ldi. Yigit kechda uxlab qoldi. Abu Qudama unga qarab edi, u uchtamta uxlab ketib kuldi. Abu Qudama buningdan ajablanib, hamrohlarini uning kulayotganligiga qarashga chaqirdi. Yigit uyg'onganda Abu Qudama hamrohlari bilan uning uxlab ketib kulganligining sababini undan so'radi. yigit uyqusida o'zini ko'ldirgan bir tushni ko'rganligini xabar qildi u tushida o'zini yap yashil bir bog'it ko'rganligini uning o'rtasida oltin kumushni yasalgan bir qasrni uchratganligini uning farzandlarining sangilab turganligini qasrda yuzlari xuddi oydek qizlarni ko'rganligi ular uni ko'rib uni kutib olish uchun uning qishig'i tushganligini u ularning biriga qo'lini so'zganda ular qoldirmag'in sen marziyaning ersan u hozir qasrda deganligini ondan mazkur qasrga o'rlab xuddi quyoshdek bir qizni ko'rganligini uning go'zalligi ko'zlarni qamashtiradigan bo'lib u qizchaq uning kelganligini tabriklaganligini uning o'zining uniga mansub ekanligini va uning o'ziga mansub ekanligini aytganligini uningga qo'lini shundoq sungan chog'da u qizchaq uningga aldirmang man bilan sizni o'rtangizdagi va'da ata peshin namzi vaqtida deganligini yigitning nihoyatda xushal bo'lib kulib ketganligini bayon qildi saharda ular romning askariy bazasiga yetib bordi jihad marikisi nihoyatda shiddatlik boshlandi rum qo'shinlari mujohidlarga hujum qildi chavandaz yigit mujohid qarindoshlari bilan ular tarafga shiddat bilan itilib berib ulardan nurg'unlarni o'ldirdi marika uzun davomlashdi ikki tarafdan nurg'un kishilar o'ldirildi marika musulmonlarning g'alibisi bilan oxirlashdi abu qudama chavandaz yigitni izlab mandi u ushdan tut uni uning jismidan qon tomib turgan holda uchratdi uning usti to'pichang edi u abu qudamiga o'zining ko'rgan tushining rost ekanligini tushida ko'ringan ho'rning bosh ustida uning ruhining chiqishini kutib turganligini aytdi hamda abu qudamadan onasining vasiyatini o'rinlaganligini bildirish uchun uning qonga bo'yalgan kiyimini yetkazib berishni talab qildi andin u shahodatni aytib ruhini allohga shahodat bilan topshirdi uni mujohidlar o'z kiyimida kapallab o'z o'rniga dafn qildi abu qudama riqqa shahriga qaytib yigitning o'yining yonidan o'tdi Shundaqla u yerda ishik oldida turib kelganlarning o'zining mujohid qarindishining xabarlarini so'rayotgan bir kichik qizni ko'rdi abu qudama uningdan onasi bilan so'zlashishga ruxsat so'radi onasi chiqib abu qudamani ko'rdi va uningga ey abu qudama siz ta'ziya bildirib keldingizmi yoki xush bisharat bilanmi dedi abu qudama u ayolga ta'ziya bilan bishoratning nima farqi bor dedi Bu ayol, əgər oğlum sizlər bilən salamət gəlgən bolsa, siz təziyə bildirgici. Əgər oğlum Allah yolları şəhid bolğan bolsa, siz xoş bişarət elib gəlgici, dedi. Əbu Qudamə o ayolğa, xoş bişarət, Allah hədiyərinizi qəbul qıldı. Oğlunuz Allahqa şahadət bilən yoluqdu, dedi. Ana xoş bulub, oğlumni qiyomat kuni men uchun boylik qilib bergan allohga hamd sanolar bo'lsin deb duo qildi. إلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب بسبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد Aziz radio anglagıç qarindoshlar, diqqatinglar, qarindoshimiz Habibullah rahimahulloh shahid bo'lgan shu qatimqi jang amaliyot jarayonida bo'lsin. mazkur birodarimiz abibulla shitlashdan burun bir necha kun burun biz bir necha amaliyatni qilib o'tgan edik u kuni shu olti kunga o'xshash bir amaliyat tayyorlab qilib o'tirgan vaqtimiz edi ansar birodarlarimizdan birisi murtadlar oldiga ilgarilabdi degandan keyin mas'ul birodarimiz abibulla va ansar birodarimiz bilan bir ansar birodarimiz bilan darhol bizni tayyor bo'lishga buyruq berib qo'ygandan keyin o'z oldiga yurib ketdi biz tayyor bo'lib turgandan keyin abibulla birodarimiz qilibdi qutdi, Ansar birodarlarimizni markaziga yetganing tezdim dedi. Ansar birodarlarimizni markazi bizning markazdan oldiroq edida Biz birodarlar bilan tayyorlab Ansar birodarimizni markaziga borib turdik. U birodarlarimiz biz borgan vaqtimizda motosiklet bilan bir Ansar birodarlarimiz bilan shu murtad askarlar ilgirlagan tarafga ketgan ekan oldida. Biz biroz turib Ensar braderlerimizden iki maşin brader tayyor bo'lib, e, bizim kendini yurdik, lekin o braderlerimiz yo'q yo'qitib qo'ydik endi. Braderlerimiz yo'qitib qo'ygandan keyin biz ikki yan braderlar bilan tog'larga chiqib, tog'lardan tog'larni kılıp, qilib biz olti tarafda yokurak, kenara dair yurdik bolalar bilan. Lekin u vaqtning o'zida u braderlarni yo'qitib qo'yib, muxabirat ham aloqa qilisha olmadik. Keyin izlab kelgandan keyin u o'rin kelgandan keyin braderimiz Abi Rahimullohni shahid qilib Bu ahvolni keyin Ansar braderimiz biz so'zlab berishcha u birodimiz deydi biz murtad ilgilgan tarafga yurgan edik deydi u murtadli bizga o'q chiqadi o'q chiqqandan keyin ikkimiz ikki yoqqa bo'linib tarilib ikki tarafdan yurdik deb shunday aytadi ikki tarafdan yurib u birodarimiz shu old tarafimizda bir tog' bor edi tog'ga chiqib shu tog'dan uni kuzdimiz dedi birodarimizni qanasyaptichi u qanasi bilan alloh alam bir kuz tarasud qilaman dedimu yo bo'lmasa bir aytish maqsadda chiqdimu oldiga chiqib qilayotgan vaqtida aslidan tog'da murtadlar bor ekanda shu birodarimizni chiqqanini ko'rgandan keyin chiqayotganligini shu besh olti metr qolgan vaqtda taqriban birodarimizni shahid qilib o'tgan shu yerda birodarimiz habibulla rahimaulloh shahid bo'lganga bugun necha kun bo'ldi o'tgan payshanba bo'lganmiz bugun to'rt kun bo'ldi birodarimiz aziz radio anglag'uch qarindoshlar tuvanda habibulla rahimaullohning nasihatini huzuringlarga sunamiz إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأغلى نشيد بەزمizga alloh subhanahu taala mana bizlarga shu jihodiy zimminda tadrib berishga jihad qilishga kofirlarga qarshi qurollar bilan jihad qilishni nasib qildi ba'zi qarindoshlarimizni vatanlar shu pichoq bilan jihad qilishni nasib qildi Elhamdülillah bu bir nimet. Allah subhanahu taala şunçala insanlarına qadadı. Şu qarindoshlarimiz bizni dinning xizmatini qilishga talabdi. Elhamdülillah. Biz bu yo'lda Allah uchun ming jinimiz bo'lsa, ming jinimizni fido qilsakmi, Alloh kurban kılıp şehit shahid bo'lsak, jasadlarimizni chechib versakmi, Allohning shu bir iymon ne'matiga javob qaytaramaymiz. Allah subhanahu taala Qur'on Karimda Imom sallallohu alayhi vasallam o'zing yolg'iz bo'lsang jihad qilgin diye. hozir musulmonlarning ziminiga kofirlar bostirib kirganda bir qarish ziminiga bostirib kirish butun musulmonga jihod qilish farz shu vatanimiz turkiston necha yildan beri tajovuzchilarning zulmida hatto allohni inkor qilayotgan dahriylarning allohning vujudini zotni inkor qilayotgan dahriylar shunaqa zulm qilayotgan vaqtda qarindoshlarimiz shuni deydigini qurol ololaydigini qurol olsin hijrat qilish qadrig'ini hijrat qilsin bo'lmasa pichoq ololsa pichoq olsin palta olsa palta alsın allohning dushmanlariga qarshi la ilaha illalloh tavhid kalimasi yuqori ko'tarish uchun shu vatanda islomiy hokimiyat tiklash uchun shu niyet bilan kayardı öldürür shahid qarindoshlarimiz shu niyet bilan pichoqlar nima oz qo'liga elip ilib karşı cihat jihad qilishni allohning dushmanlari qarshi jihad qilishini tavsiya qilaman chunki hammamiz hammamiz kofirga qarshi birlashib hujum qilsak inshaalloh allohning dushmanlari dushmanlari mag'lub bo'ladi tarixdan qaraydigan bo'lsak tarixdan qaraydigan bo'lsak mayli badr jihodi qarayli mayli hud qarayli mayli anadan boshqa rumliqlar bilan bo'lgan jihod qarayli qayerga qarasak tarixdan musulmonlarning soni oz kofirlarning soni ko'p g'alba ham oz sonliq musulmonlar uchun biz sodiqlar bo'lsak sadıqlan bo'lsak allohning dinida sodiq bo'lsak qalbimizni allohga bog'lab tursak alloh bilan bog'lanishni uzib qo'ymasak shu yo'lda Allah Subhanahu alloh subhanava taolo inshaalloh bizga nusrat berdi bu yo'lda o'ltirilsak shahid shahid hayot qolsak alhamdulillah allohning shariati aslida yashaymiz alloh subhanalloh qur'oni karimda alloh mo'minlardan ularning jonlari canları, jannatga bilib sotib oldi dedi Ula Allah yo'lida urush kurup, dushmanlarni o'ttirdi dedi alloh subhanaa taolo Allah jannatni va'd qilgan mu'minning birinchi sifati nima ekan? Alloh subhanahu va taolo o'ttirdi dedi. Allohning dushmanini o'ttirishgan. O'ttirishgan shu qarindoshlarimiz deydi buni. Allohning dinini yuqori ko'tarish niyati bilan qo'liga nima as olib Allohning dushmanlariga qarshi jihad qilishni tavsiya qilaman. inshaalloh shunday qilsa alloh subhanava taoloning rahmatlari bo'lgan fazli rahmati bo'lgan jannatlar kirishida abadilik hayot baxt kirishida shunga qarindoshlarimiz shu yerda turgan qarindoshlarimiz o'zimizni haqiqiy dushmanni bilib allohning dushmanlari qarshi nima topsa qo'liga nima chiqsa shuni bilan qarshi jihod qarshi بجانب حور الجنان سعيد فلا تحسبن الشهيد بميت فما الحر منها كميت Aziz radio anglaguvchi qarindoshlar, diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning izzati qoyisi qilmoqdir Qur'onni oliy Pakistan Murtad hukumati axborot e'lon qilib, o'tgan 5 yilda Pakistan Xitoyga 20 dak Sharqiy Turkiston mujohidlarini o'tkazib berganligini xutirgan. Pakistan doirlarining oshkorlashicha 2008 yildan 2013 yilgacha Pakistan amallik kuchlariga asirga tushib qolgan Sharqi Turkiston mujohidlaridan 20 kishini Pakistan Xitoyga o'tkazib bergan. Bu uchurni Pakistanning sobiq ichki ishlar Ministeri Rahman Malik ma'lum bir axborot agentligiga bergan ma'lumotida oshkorlagan. U Pakistan bilan Xitoy qadinash do'stlar, bizning o'tirimizda hech qanday maxfiyatlik yo'q man bu maslada xitoy maslakdoshlar bilan zich hamkorlik qilib bordim deb ko'rsatib hozirgi hukumatmi bu masaladan to'liq xabardor degan ammo ma'lum bo'lishicha o'tgan bir necha yilda pokiston hukumati pokistonda tijorat qilayotgan ba'zi uyg'ur savdogarlarini tutib olib ularni bu sharq turkistonlik mujohidlar deb o'tkazib bergan rabbimiz alloh bu murtadlar bilan bu dahriylarni atalmish do'stligini bechit qilib inshaalloh qora dengizda harbiy manevr o'tkazilmoqda Bulgariya, Ruminiya va Amerika qatorliq davlatlar Qora dengizda qo'shma manevr o'tkazmoqda. Bulgariya Davlat mudofaa ministrligi bu haqda e'lon qilgan bayonotida manevrining bultur planlanganligini, Ukrainadagi o'zgarishlar bilan hech qanday munosabatining yo'qligini ta'kidladi. murtad Bashar Asad qismlari qatlomni davomlashtirmoqda suriyada murtad Bashar Asad qismlari har qaysi joylarda harbiy harakat elib borgan bo'lib bu vaqtdagi ma'lumotlardan ko'ra har qaysi joylarda elib berilgan harbiy harakatda jami 27 odam vafot bo'lgan murtad Bashar Asad qismlari mujohidlarning kontrolligi ostidagi rayonga varil bo'lmasatgan bo'lib natijada nurg'un turar joylar vayron bo'lgan g'azadan atalmish isroiliyaga bomba etildi Atalmış İsrailiya Dövlət Radiosunun xəbərinə görə, 4 şəhərə shaharga o'ttizdan ortiq başqurulduğan bomba tushgan bombalarning Yahudilərin kontrolluğundakı g'aza çigrasına joylashgan sidrot sidot Nagev va poit Negev şəhərlərinə tushganligi bildirildi hujumlarda sidrot shahridagi ba'zi binolarning ziyonga uchraganligi qayd qilindi hujumda odam o'lish yoki yaralanish ahvolining bor yoki yo'qligi haqida ma'lumot berilmadi g'azza yahudiylarni bombardimon qilishiga uchradi atalmish isroiliya urush aeroplanlari g'azzani o'xshimagan nuqtalariga uda uch qatim havo hujumi ilib bordi naq ko'rgichlarning ma'lumotlariga qaraganda atalmish isroiliya urush aeroplanlari g'azzaning janubiga joylashgan rafah shahrining g'arbiy qismidagi falastin xalq mudofiasi komitetlariga oid bir harbiy muassasaga g'azzaning sharqiy qismidagi bo'sh bir zaminga va rafah shahrining sharqiy qismidagi izzaddin al qassam atroflariga oid harbiy mashq lageriga shifoatni hujum qilgan allohni izni bilan hujumlarda odam o'lish va yaralish ahvoli ko'rilmagan Iroqda jihodiy amaliyotlar uzluksiz davomlashmoqda. Mujohidlar Iroqning o'xshash bo'lmagan shaharlarida hujum amaliyoti olib borgan bo'lib, bu haqda e'lon qilingan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, hujumlarda 8 murtad o'lib, 12si yardar bo'lgan. Iroq Islom davlati mujohidlarining Al-Anbar shahrida olib borgan hujumlarda jami 4 murtad o'lib, 12si yardar bo'lgan. Karkukning o'xshash bo'lmagan ikki yerda yuz bergan portlashdimi 4 murtad o'lgan. Rabbimiz Alloh mujohidlarning jihadiga texmo barakat bersin. Amin. Suriyadagi jihad 3-yillik qadam qo'ydi. kufr axborot vositalarining suriya jihodining boshlanish va avjilish jarayonini sifatlagan materiallardan ma'lum bo'lishicha dastlabda 2011 yili 15 mart dar'a shahrida kichik ko'lamlik namoyish o'tkazilgan bo'lib aprel oyiga kelganda namoyishlar davlat miqyosiga kengaygan va suriya murtad hukumat armiyasi har qaysi joylarda olib berilgan namoyishlarni bostirish uchun qurol ishlatishga boshlagan voqealarda qatl qilinganlarning 2013 yili iyun oyida 100 mingdan oshgan hozir bu sonning 140 46 ming yetganligi ma'lum bo'lmoqda. 6 million 500 mingdan ortiq odam uy makonlaridan ayrilgan. 2 milliondan ortiq Suriya xalqi qo'shni davlatlarga musafir bo'lishga majbur bo'lgan. Usulimda chekirdan oshgan murtad Bashar Asad hokimiyati hatto kimyoviy qurollarni o'ziga olgan har xil qurollar bilan begunoh musulmon xalq ommasiga hujum qilgan. Suriya murtad hukumat armiyasi bir qancha oydan buyon qo'rshalib qolgan Yarmuk lageri va Homus qatorliq joylarda ocharchilikdan o'lish vaqalari yuz bermoqda. ikki ming yili yanvarda suriya turmalarida sistemali qalda qiyin qistoq bilan qatl qilingan 11 ming odamning e'lon qilingan rasmlari dunyo jamoatini cho'chitayotgan edi Rabbimiz alloh zolimlarni halok qilishga albatta qodirdir zulm qilganlar dunyo va oxiratda o'z jajisini tortmay qolmaydi albatta Нью-Йоркта каттык партлаш йөз бергән. Нью-Йоркның шәрқидәге Харлем кентидә каттык партлаш йөз берде. Партлаш тәсиридә бер бина өрлеп төшүп, от кетишне келтиреп чыгарды. Нью-Йорк сақчы идарасының баянатчысы тәфсилий мәгълүмат бермәстән, партлашның кейинла Нью-Йорктагы бер бинаның өрлеп төшкәнлегене баян кылган. mazkur xabarda yana 168 odamdan tashkillangan o't o'chirish atirtining voqea yuz bergan joyga qarab otlanganligi ilgari surilgan hamda eng oz deganda 15 odamning yaralanganligi ma'lum bo'lgan murtad karzai amerikani afg'onistonda askar turg'izishning hojati yo'q deb e'lon qilgan 15 mart Афғанистан parlamentida so'z qilgan Афғанистан муртад raisi Амид Karzai Amerikaning Афғанистанда askar тургызышның ажити yo'qligini e'lon qilgan. Амид Karzai Афғанистан qismlarining Афғанистанның 93% земинни қоғдаватқанлығын hamda бехатарlik қоғдаш xizmatini umumyuzlik o'tkazilishga tayyorlanayotganligini bildirib amerika askarlarining bu yilning oxirigacha afg'onistondan chekinsa bo'lganligini bildirgan xabarda yana murtad karzaining afg'onistonda tinchlik vaziyati amalga oshishdan ilgari o'zining amerika afg'oniston qo'sh taraflik bexatarlik kelishimini imzolamaydiganligini mazkur kelishimning amerika boshchiligidagi nato qismlarining afg'onistondan qo'shin chekindirgandan keyin amerikaning afg'onistonda turishliq askarlarining odam soni va huquq doirasini bekitganligi bildirilgan mazkur xabarda yana yana murtal Karzaiyning Afg'onistondagi Amerika armiyasi harbiy harakatining oddiy fuqarolarning o'lish yaralanishini keltirib chiqarganligini ko'p qatim aytilganligi hamda Afg'oniston urushini boshqa davlatlarning majburlab tanganligi buning Afg'oniston manfaatiga uyg'un kelmaydiganligini bildirganligi ilgari surilgan. Bu haftalik anlatishimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik sonda ko'rishguncha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. İşlerimizin umuşluk davamlışı için salih duada bolgaysılar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. lazimi har bir safarda notlar kökleydu tamçı sakini. Mağidu izdirip resul izidin, bu cihat karvini uzak manzili sabrdir lazimi har bir safarda notlar kökleydu tamçı sakini. Kel dostum qidilg'in izzat sepilgan mustahkam sat bo'lib olg'an yuraylik bu jihod boqidur toki